يوما لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النساء أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس أي أم سلمة رضي الله تعالى عنها أي عليه الصلاة والسلام هانمي ومؤمنين annesi oluyor tabi diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından birisi doğum yaptığı زمان veyahut da o zamanki kadınlar doğum yaptığı zaman 40 günden fazla ne yapmazmış? Oturmazmış. Ey 40 günden sonra gelen kan istihaza kaynı sayılır. Ve biliyorsunuz ehli sünnet vel cemaat bil ittifak bil ittifak hayızlı olan kadın nifaslı olan kadın namazı kesinlikle kaza etmez. Bu bil ittifak ehli sünnet vel cemaat arasında. Ancak hariciler ve şu anda onların onların şubesi olan El İbadiye denilen fırka diyorlar ki kadın orucu kaza ettiği gibi aynı zamanda namazı da kaza etmekle mükelleftir. Burada ne yaptılar? Ehli sünnet vel cemaate muhalefet ettiler. Ehli sünnet vel cemaat nifaslı olan bir kadın oruç e, orucu kaza eder ancak namazı kaza etmez. Hayız lu olan bir kadın yine o şekilde. Hariciler ne demişler? Demişler ki hariciler hayır. Orucu kaza ettiği gibi namazı da kaza etmekle mükelleftir. Ve en doğrusu tabi ehli sünnet ve cemaatın görüşüdür. İleride zamanla önümüzde deliller gelecek. Ey bizim ehli sünnet ve cemaatin inancına göre orucu kaza eder ama namazı kaza etmez. Bunun hikmeti sorarken veyahut da araştırırken bazı alimler şöyle bazı şey yapmışlar, beyan etmişler. Çünkü oruç senede bir sefer tutuluyor. Dolayısıyla <clears throat> senede bir sefer olduğu için mesela bir kadın bir ayda kaç gün hayız görüyor? Beş gün veyahut da yedi gün mesela. O zaman bu yedi gün senede bir sefer ne yapabilir? Kaza edebilir. Ama namaz ise her gün beş vakit olduğu için her ayda her ayda yedi gün beş vakit namazı kaza etmek ona zor meşakkat olacağı için Allah Celle Celaluhu kadını bu namazı kaza etmekten ne yaptı? Muaf kıldı. Bu da Allah Celle Celaluhu'nun kadınlara karşı olan şefkati ve merhametinden dolayıdır. Efendim? üretmiyor. Faizle ilgili de aynı şey var mı? Bir daha söyleyin. Nifasla ilgili de bir e, şey müşteri annemize <clears throat> Peygamber 40 gün ona namazı iade etmesini söylememiş. Yani bir emir yok. Şey için de, hayız için de aynı şey var mı? Bilmiyorum. Ben öyle bir şey söyledim mi? Var mı? Yok, var, var mı? Var mı? Delil var mı delil? Yani Namazı yani, iade etmediğine dair. Evet. evet. evet. Ali satt vesselam ileride gelecek konu çok geniş olduğu için inşallah zamanla göreceğiz. Ali satt vesselam diyor ki yani kadınlar hayzı gördükten sonra yani hayzın, hayızdan çıktıktan sonra e, orucu iade ederler, kaza ederler ama rama, e, namazı iade etmezler. Ve bu Sünen-i Tirmizi'de ve Süneni İbn Mace'de geçiyor. Bu bir ittifak. ehl sünnet ve cemaat burada ittifak etmişler. Ve özellikle özellikle dört büyük imamın mezhebi. İmam Ebu Hanife, İmam İmam Malik, İmam Şafii ve Ahmed bin Hanbel ve e, diğer müstakil olan alimler. Örneğin İbn Teymiye, İbn Kayyim el-Cevziye ve diğer alimler ey selefi olup belli bir mezhebe göre amel yapmayan alimler de aynı çizgideler. Ancak işte hariciler maalesef şiddet burada biliyorsunuz hariciler daha birçok meselede ehli sünnet ve cemaata muhalefet ettiler. Örneğin e, bir günahı irtikab etmekle kişi dininden çıkar kafir olur ve o kişi ölmeden önce tövbe etmeden ölürse ebediyen kafirlerle beraber cehennemde kalırlar. İşte orada bu sivri görüşe sahip oldukları gibi maalesef şiddet burada apaçık delillerle Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisine ne yapıyorlar? Bu hadise muhalefet ediyorlar. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi burada yüzde yüz sahih olmasına rağmen onlar ne yapmışlar? Aksi bir çizgi edinmişler. Ve burada diyor ki وعنها أي عن أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء على عهد رسول الله